Kaipgi kai kurie jūsų drįsta bilinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius pašventuosius? Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau kasdienius dalykus? Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjais pasodinsite neturinčius balso bendruomenėje? Aš tai sakau, norėdamas jūs sugėdinti. Nejaugi nebeturite išmintingo žmogaus, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą. Deja, brolis bilinėjasi su broliu ir liktyčia pas netikinčiuosius. Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bilinėjatės kodėl jums verčiau nenukesti neteisybės? Argi neverčiau pakesti nuostolį? Deja, jūs patys darote neteisybę bei skriaudžiate ir dar brolius. Argi nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite. Nei ištvirkeliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Viskas man valia, bet ne viskas naudinga. Viskas man valia, bet aš nesiduosiu pavergiamas. Valgis yra pilvui ir pilvas valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną ir kitą. Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais. Nieku būdu. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Sergikitės ištvirkimu. Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo? Ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Iš tiesų, esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu.